Thank you. Thank you. watching Thank you. και το μικρό τη κυβέρνηση εξωτερικά κάθε ανωμάρια και τα κάποια στιγμή γίνεται να κάνει κυβέρνηση τα λοιπόν, με την και την Thank you.

Seen tierra. said, Thank you. ないです。これ、人的な